begu beste guziak bezala, eh, uste dut uh, atzo gertatu diren uh, eh, basak eria horien aintzinean zinez uh, harrituak, harrituak eta pixka bat uh, gabe ere uh, gelitzen eta ara, lehen momentu horietan eldu zaukuna bururat da be, han izan diren uh, hil eta zauritu guztien uh, eh, okubilekoek gure sustengoa uh, adieraztea. Uh, zinez uh, <laughs> ekintza indiskriminatuak izan baitira, eh, leku publikoetan uh, nor nahi uh, tirokatu, zoran emozio bizikia handia eragiten du, eta en ustez orain emozione hortatik uh, biziki importantea da uh, erantzun bateratuak izan ditezen, eta erantzunak izan ditezen ere uh, basakeria horren heinari erantzuteko, uh, erantzuteko gixana, eh, responsabilitate eh, handiarekin, uh, bazter utziz egiten aldiren uh, eh, amalgama guziak, egiten aldiren nasketa guziak, hor dut momentuan hasteko analizia politiko sakonen garaia dinen dela gero, baina momentuan hori da elkartasuna eta sustengoa dierazina eginena.